la gravezzo de salivo. Salivo estas grava elemento en la homa sano. Dum la lasta iaroi, medicinae esploroi el trovis plurain aspectoin de tiu banala secretiajo, quiui montras che di estas essenza biologia factoro. Ne nur por faciligi la englutadon la gustumadon cae la parulcapablon. Specifae substansoi en salivo povas protecti la corpon cae en havi biologien marquiloin nome chemien componagioin quiui povas helpi la fruan diagnoson de plurae malsanoi. La productado de sana salivo dependas de bona functiado de la autonoma nerva sistemo. Exterei stimuloi, kiel flarado, gustoi, cae machado, influas la quanton cae consiston de salivo. Exemple, se oni stimulas la salivumadon, tiam la productita salivo en havas pli da carbonato cae malpli da proteinoi, compare cun salivumado en reposo. en havas anca substanzoen quiui faciligas cicatrigion de vungoi. Gi helpas crome por aliae immunologiae defendoi cae en havas contraumicrobain proteinoin. Compreneble, gi protectas anca la dentoin per maldica tavolo de proteino kiu covras la dentain surfacoin. Lasta tempe, oni trovis che examenado de salivo povas liveri plurain diagnosoin. Compare cun examenado de la sango, di estas multe pli opportuna, precipe se temas pri handicapitoi, infanoi, maliunulloi. En diabetulloi, oni povas trovi en la salivo changioin kiui povas indiki misreguligion de glucoso, de proteinoi cae grasoi en la sango. Sur la campo de neurobiologio cae psichiatrio, oni trovis che casoi de anxio, schizofrenio cae depresio ligigias al shangioi en la consisto Anca cortisolo, la til nomata hormono de cronica stresso, povas trovidi en tro alta quanto en salivo. Scheine, gi influas la mechanismoin de psicosomatai malsanoi. Alia grava utilezzo de salivae testoi montridias en preventa oncologio. Nome, per tiai testoi, oni povas frue diagnosi tumoroin en la colo cae capo, en la pancreato cae en la mamo. Baldau tiui testoi estos disponible ne nur por faculoi, sed anco por general clinicistoi. Conclude, studoi pri la salivo non tempe malfermas vastain eblezoin por preventa medicino, ne nur relate a san stato de la busho mem, sed ancau de plurae aliae organoi.